Se koman nou ye? Nou byen. Bon, jodi a nou vini la pou nou kapab fè yon ti pawoli sou kreyòl. Pou nou kapab wè koman moun Okap. Pale lang a yo. Eske nou prè pou nou kapab fè ti pawoli sa ansanm? Wi. Nou va pale pli fò pou nou kapab tande. Se kòman ou rele ou menm? Adolphe Kervens. Adolphe Kervens. Nan ki ane ou fèt? 1998. Ki kote ou fèt? Sen Filomèn. Nan ki klas ke w ye? Sizyèm A. Èske w konn kite Okap pou w ale lòt kote? Non. Ou pa janm fè ti deplasman menm, al andeyò tou sa? Non. Bon. E. Kervens, Ou di m ou fèt Sent Filomèn, èske ou ka pale nou de Sent Filomèn, kote ou fè, kòman ou fè pou al Sent Filomèn? Widèz, Ou monte anwo, anvan ou pran edh, apre sa gen yon kote ki make Rue des Enfants, tou pre lekòl Amerik Sanson an, Rue des Enfants, apre sa ou pase, ou wè yon gwo kay jòn, E vin ki make nimewo 103 se la. E kisa ou ka di nou de e sant filomèn kòman li ye kòman moun yo viv nan katye a. Moun yo viv yo gen nan moun anba pa anba ki viv kòmsi lò ou kab jwe yon boul a pa egzanp ou frape yonn nan yo epi epi ou di eskize yo pran boul la yo pete li moun anwo yo kap fè sa. E ou menm Sherley ou di ou rete baryè boutèy. Èske ou ka pale nou ki bò baryè boutèy la ye? Bò pòs la. Bò pòs polis la. Lò sot bò pòs polis la, w ap rantre nan kan Kafou a. Pou yon kay ki ma, yon kay vè ki make nimewo 32 ou rantre la. E kòman moun yo viv nan katye a? Yo renmen goumen. Kenenpòt ti bagay yo genyen se vre, wòch, rale koulin. Li te konn kòmsi lè m lè m ap soti, li toujou fon ti fon moun alake m. Epi nou te konn viv trè byen. Men ou di manman w mouri, ou ou pa ka di m kouman manman w fè mouri, ou pa ka di m sa? Nan akouchman. E akont li te fon ti pitit fi nan akouchman apresa epi ti pit la sove. li mouri. E ou menm, Sherley, èske ou ka di m kisa papa ak manman w ap fè pou yo okipe w? Papa m ap travay. Papa m ap travay lenbe. Manman m menm ap fè komès pou l ka vann bagay. Èske ou ka di m kisa papa w ap fè kòm travay? L ap ale vann telefòn nan yon. Pou ede manman w ak papa w. Lave veso, epi lave kilòt tou, chosèt, riban, epi anyen. E netwayaj ou pa konn fè lakay la? Wi, pase mòp. Èske w ka di m sa w konn fè pou netwaye kay la? Pran dlo, pran mòp, epi mistolin. Lave kay la, epi anvan sa ou bale, epi ou pase mòp, ou lave kay la. Ou pa konn fè manje? Non. E ou menm Kevin, èske ou ka di m kisa ou konn fè pou w kapab ede papa w nan kay la? Mwen? M konn lè m sot lekòl, m pran livan m, epi lè m fin pran livan m, apre sa epi lè m fin pran livan m, m fè li fè m resite, apre sa epi li fin fè m resite m konn leson m, apre sa m fè li ban m dikte, m fè travay fransè ak matematik. Wi men kisa w konn fè ou menm kòm travay pou ka ede papa w anndan kay la? Mwen kòm travay se kòmsi lè la e lave machin lè la e soti li di m lave machin nan pou li m lave machin nan pou li oubyen pase dlo nan sa pou li pou li netwaye televizyon oubyen ba l anndan pou li m ba li. Nou pa konn fè manje? Non. E ou menm Jaline, lè w lakay la ki jwèt ou konn fè lakay la? Poupe. Poupe. Èske w ka pale m de jwèt poupe? Kòman ou fè jwèt lakay la? Poupe, ou penyen poupe a, ou penyen, ou mete rad sou li, ou fè manje, li vye manje, ou mete anndan bouch li epi di timoun yo fè manje, dèyè jwèt, ranje jwèt, epi ou penyen poupe a, epi ou. Ou fini. Nou konbyen kap viv lakay la? Nou 3. Ou ka dim ki moun yo ye? Manman m, papa m, mwen menm. E ak ki moun ou jwe? Ake lòt kouzin mwen la kap tout tan nan male mal jwe ake lòt kouzin mwen. Se m ak kouzen m. E ou menm Kervens, se ki jwèt ou fè lakay la lè w pap fè anyen lakay la? Mwen jwe ake Yon timoun yo rele Risa. M konn achte 2 zam dlo lè m sot lekòl, lè m ale nan vakans apre sa m fè gè ak e m fè oubyen nou fè nou fè nou konn menm sote kòd nou. Èske ou ka pale m kòman sote kòd la ye? Kòman ou sote kòd? L ap bat epi mwen m antre m ap sote epi. E nou konbyen kap viv lakay la. Mwen menm, papanm, Monise, Richa, Landy, Sherline, Vidline e Landy non Joslin. E kòman nou viv lakay la? Viv trè byen. Trè byen ok bon e Sherline èske ou ka rakon ou ka ou dim ou lekòl e L'heure de secours à l'enfance èske ou ka palem de lekòl la ki kotel ye E kòman w renmen lekòl la? I zero. Èske w ka pale m de lekòl la? Wi. Pale m de li. Lekòl la gen pye zanmann. Li gen wonn. Li gen macheskalye lè w ap monte. Timoun sizyèm ane, senkyèm ane ak katriyèm ane lè w ap monte. Gen zanmann. Epi gen yon kuizin, gen twalèt. Gen kote pou chen yo dòmi epi gen wonn pou moun pou moun chita epi gen direk kay mè a ansanm avèk direksyon an. Men èske w renmen lekòl la anpil? Wi. Di m sa k fè w renmen l. Mwen renmen l pase timoun yo viv trè byen nan lè rekreyasyon yo pa nan goumen yo toujou viv trè byen yo viv kòm frè. E ou menm Kenneth, si te di ou lekòl Sent Terèz, pale m de lekòl la, ki kote l ye? Nan ri 22 L. Pale m kòman lekòl la travay, pale m kòman lekòl la. Lekòl la travay trè byen. Men, lè ou tande yo bay rekreyasyon, e pou lòt timoun segondè yo. Yap pase nan nan klas la se nan gen se nan klas la pou pase pou al pipi yap pase yo paka pase an nòd yap pase bèy yap pase an fon bann bri pou manmwazèl la paka travay manmwazèl la menm yo konn ap gen yon. Ok e ou renmen lekòl la oubyen ou pa renmenl? M pa fin renmen l. Dim sa k fè w pa fin renmen lekòl la? Paske lè yo bèy lè lè yo bèy lè lè nou pran rekreyasyon. E lè nap lè map achte bagay tout nan toujou nan goumen m achte. M pa m pa janm konn achte yon yo a peine 5 minit rekreyasyon. Ok. Maintenant Sherley, ou pral rakonte m yon jounen lekòl la. Depi lè w leve le maten, kisa w fè? Lè w rive lekòl la, lè lekòl lage wap tounen. Wap banm tout detay nèt. Mwen t kòmanse ekri. Le maten m leve m penyen avan m fin lekòl m leve m lave veso m penyen m penyen m met inifòm m vin lekòl m pran machin m vin lekòl lè m lè m rive m di pwofesè a bonjou lè m rantre nan klas nou travay lè n ap tounen m di pwofesè a orevwa epi nou ale n ale lakay nou nou etidye. Kounye a nou fè gran paran nou fè nou resite epi nou al dòmi pou nou leve demen maten. Wè, men pale m de jwèt nou konn fè nan rekreyasyon an lekòl la. Jwèt, nou konn kouri, chante, gen de lè nou pa jwe nou sèlman annik manje kèk grenn kap kap kouri lekòl la epi kap fè ti lago a yo antre yo, gen de lè nou konn chita nou pa nan jwe, nou chita nou manje lè yo sonnen nou antre nan klas. E ou menm Evens, pale m don jounen lekòl, depi lè w soti lakay w kòman w fè pou al lekòl, lè w rive lekòl la ki aktivite nou fè, lè w lage pou tounen kòman w fè? Lè m leve nan maten, m benyen, apre sa m mete rad, m pran m pran kamyonèt mwen al lekòl, apre sa anvan Lè m rive lekòl la, anvan nou di nou m di manmwazèl la bonjou apre sa nou priye. Epi nou travay, lè yo bay rekreyasyon nou fè nou fè jwèt kòm si jwèt kouri, nou jwe lago apre sa epi lè lè kla lè lè lekòl la pe lage apre sa epi nou priye nou di manmwazèl la orevwa epi n ale lakay an. Pran nou pran machin n ale lakay an apre sa epi. M etidye, m fè pa pou m resite, pa pou m fè m resite. M tande nou. Kounye a la, nou nan tan Nowèl. Kòman nou wè fèt Nwèl la nan lari a, Sherline? Hein, Sherline, kòman ou wè fèt Nwèl la? Wi men se tan Noel Sherley nan lekòl la Yo pale de Noel epa vre? Wi. A men pale m kisa w kisa w konprann de fèt Noel la Kòman w wè l nan lari a? Kisa w ka di de fèt kisa fèt Noel la ye? Jezikri Naissance de Jésus Kòman moun yo fete l Okap? Anfèt, danse, al nan bal, reveyon, epi manje, fè gwo manje, fete. E yo konn fè dekorasyon? Wi. Di m ki dekorasyon yo konn fè, kòman yo konn fè yo konsa? Mete blad, mete bagay yo ka chante li meten an, epi nan tout nan tout boutik ou pase ou wè yo, menm nan kay la menm yo konn dekore yo, mete tonton nwèl. mete kado di se tonton nwèl ki pote yo nan tout lari. Men èske ou pa konnen kèk chante nwèl an kreyòl? Wi. Èske ou ka chante yonn pou mwen? Nan lekòl la, chante nwèl? Nwèl se chak jou sou latè. Edh ki pa vle bay li paske nou peye kouran gen moun ki pa peye gen lè edh gen moun ki pa peye nan katye a men edh ta sipoze ban nou kouran. Men edh lari a ou pa wè nwèl nan lari a wi kòman ou wè nwèl la nan lari a. Nou wè nou wè bèl dekorasyon an nou wè yap chante e limen tan an li bèl. Men yo di m ke Nwèl la pa chofe ane sa tankou ane pase. Eske se vre? Wi. Sa k fè w di se vre? Paske lè ane pase, m te gen kouran, m te m gade televizyon kote yo montre yon bann kado, m gade fim Nwèl tou, pa konprann? E lè fini gen kouran, gen djaz bò kote m nan. Tout moun mete baf deyò Nap pran mizik Sherley ou pa konn gade sinema ou byen tande radyo? Wi Èske ou konn gade sinema anpil? Non Èske ou konn tande radyo? Wi Èske ou konn tande nan radyo konsa? Bay chante, mizik Ki mizik ou konn tande konsa? Ti fi a, ti fi a, ti fi a ale ak papè yon ko, a, ak papè yon kote. Men, Jezi frape men nan lanmè. Apre sa, epi, pandan Jezi, men, pita, papa ti fi a, li gen lè gen yon pwen sou li, epi, epi yo di, Jezi frape men dife! Epi papa ti fi a, li, Voye dife sou li epi li resi pa pike nan lanmè a dugoum a sa epi epi je Jesifra pa gentan brile a sa epi afè papa tifi a al yon lòt kote epi epi yo fè Jesifra soti epi yo fè Jesifra sezi pandan lap soti li di je yo di Jesifra men dife a kote vwe li tou fini la. Ok mèsi frèm e Sherley gen afè feyton Marina konn ap pase konn tande ou konn gadel? Eskew ka palem de marina koman li ye rakontem istwa marina. Marina se yon bèl tifi li ye li gen Ricardo Ou mèt kontinye. Mache nan menm wout lan an. Ok, ou mèt pale, ou mèt pale istwa a. Kote Ricardo fè aksidan, kot kounye a, kote yo vin fè aksidan, yo tout, yo tout vin, yonn nan yo vin pa byen, y ap di se li k fè l, se sa k fè sa fè aksidan an, se li k fè l fè, se sa ki fè l fè, se sa k fè l fè. Kounye a yo tout la, yo vin depare, depareye, se konn, kòmsi Se i gen yon mak Ricardo. Ah sa Marina se Marina i gen Frederico tou. Marina i te renmen ak Frederico konya yo te vin divòse. Apre sa epi Marina vin remake Ricardo men Veronica toujou ap nwi Ricardo bèy. Veronica parèt i gen i gon ti fi yo rele Lucia. Li parèt men Lucia se sœur li ye. Li paret li ta bay tiye Lucia wi, li range ak yon lot moun pou li tiye Lucia, apre sa men li ta bay lage Lucia nan lanmè, epi gen yon lot neg ki gentan pran Lucia li okipe Lucia men Lucia pa janm pale, ya janm pale ya janm fè yon mouvman nan, men fè yo fè sa, apre sa epi Patricia li gen yon neg yo rele Julio, Patricia. Epi chak moun li kwè ap pa lakèy li wè chak moun li kwè ap pa lakèy moun yo pa janm okipe l menm. Men li te gen yon bon zanmi lè li pa lakèy epi bon zanmi lan bay konsèy la pa lakèy nan gè lè epi li achte zam epi yo moute machin li achte zam apre sa pandan li achte zam epi men li gen yon fi li gen yon fi fi a fi a son wobo li ye. Niko pa janm konnen sa. Pandan yo sot achte zam epi fi a deyò a, fi a kanpe se li ki sekirite, fi a kanpe. Apre sa epi pandan Niko ap kouri sou li pou lèy benbè epi man Niko frape nan fè a po epi epi man Niko bèy apre sa epi lòt pati zen lan bèy ba fi a bal epi fi a tonbe men li pa mouri apre sa van Niko antre Niko antre men ti pit la vijilan ti pit la bèy apre sa i gon lòt nèg Ma fin jwe nan lòt. Kounye a, me, me Ann ki te bezwen ale nan yon, Ann ki te bezwen ale nan yon fèt a yon sè, yon, yon zanmi rele Jili. Kounye a la, me, Bicha pa janm dakò paske li e Ann te renmen avè Donnkato, Bicha pa janm dakò. Li di depi Donnka, Donnkato nan fèt la, li p ap vwe. Kounye a Tonton Dezi ap pran responsabilite a, li kite Ann ale, l al akonpanye avè Ann. Pandan a, yo di Ann, Minwi pa dwe pran deyò a. Men avè tonton Lezi a, yo di depi Minwi pran deyò, li pap ka antre anndan, li pap ka antre anndan kay la ankò. Kounye a ke tonton Lezi rab, machin nan vin pran pàn nan wout. Kounye a Minwi pran, Minwi pran ou. Men, men Bicha rete la ansanm avè revèy li ap veye lè, lap bwè lèt. Kounye a la lè li rive, li di. Edit ni ton ange dezirab ni ann edit ni ton ange dezirab ni ann konsa li pa sa e pa sa yo te e edit ton ange dezirab li konpliks nan li konpliks nan bagay la paske li te di avan minwi l ap rive epi mi minwi dezè a pe a peye pwen a peye pwen dwa men kounye a ton ton dezirab di e pa fòt li se machin an ki te pran pàn. An a anlè mwen voye rele yo di boutik la kraze men Anne te bezwen Anne te bezwen sove li ta jwenn bon kado konnye a la li yo di boutik la kraze gon ti li gen yon bòn yo rele ki anndan kay li a Nèl di mete chadegè a deyò pou li men yo mete konnye a men boutik la pa kase vre yo mete yo mete men yo mete bekàn nan deyò pou li konnye a Anne retire rad gwo rad yo li te mete sou li a al mete rad Ann, Ann ak Don Kato yo te renmen. Apre sa, epi, men gen yon ti nèg yo rele Jid ka ki ki gon zanmi yo rele ki gon zanmi ki polis yo rele Wisli. Apre sa, epi, pandan gon zanmi yo rele Wisli a, epi, li wè lap li wè epi, Don Kato li envite. Ann envite Don Kato lakay, apre sa y ap vin vann Don Kato antre, epi y ap fè jwèt. Apre sa epi Tonton Bicha parèt, li di, Kote baton m? Kote baton m? Apre sa epi Don Kato gentan di, epi yo di, Bare! Bare! Epi Jujut t ave tiye nan dèyè ak Don Kato epi li mete Jujut gentan, Wisly gentan pran zam nan li mete anlè epi Jujut gentan tire epi pow epi Don Kato kouche. Kouche rabosa epi gon moun yo rele père Demeure an li pran li pran Don Kato ak ak li pran Don Kato epi li mete nan mach li mete nan li pete li mete Don Kato nan machinè epi lap rakonte lap lap eksplike Don Kato lap di Don Kato èske renmen Anne vrèman èske li di Don Kato di son moun li renmen anpil e li pa wè moun nan ki ka fè l kite l la. Li long. Li long wi m pa gen pwoblèm ou ka chante l pou mwen yon pati ladan li. Men m pa fin konn an tou. Wi sa w ban m nan m ap pran. Retire men w nan bouch epi chante m ap tande. Bisi, rale, mennen. Vini pou Haiti bèl nouvèl vwala Aina tout moun mèt avanse n konn sa li ye deja isi sa nou konnen tout sa n fè se dega deja vre tchoup nan tchoup lefò fè lèfò Blaise di sa pi fò feeling sa pi fò fè m tande hou hou si nou dakò ankò ankò me bon metafò n bay kèt pou mwen di tout sa n fè se rekò m. Souke kòw bebe fè sa w vle ak kòw Chanje kòw bebe nou chanje frekan Kouri vini nou pote gete Ti fi pile ti gason pyafe Pran lan Ey woy Misi sa tankou son medikaman pou je Yon gout de fout avan bat je Aksepte fò n dakò Yes sensei Ilabwa k nou dakò Ui sensei kò tifi ya se tankou tout fi telman e vin pya fi agogo e bouch li bon se vre ou dim vin manje ya ak li epi nou pipi kòm jodi ya mgen finay sou do mwen nan pwa pya fe woy rete pale gad ou pat janm vle koute woy gad sak rive ou pat janm vle koute woy maradona ki choute ya ak tou de pye woy tifi pile ti gason pya fi. Men anlè a pou Ayiti vèt vwala ay nan Nou mèt avanse n konn sa li ye deja se sa bise nou pa panse tout sa se dega konn foli a n gen yon souf konn foli sou ay we a pran lari a sa ka pa ban n ale devan san kanpe nou lage mizik nou san fwontyè nan nou chanje vitès devan nou lage. Mizik sa bay problèm. Ayy naayn sak fè se dekò ankò di sa pi fò feeling la pi fò ankò fèm tande wou wou si nou dakò ankò ankò ankò gen yon metafò bay 4 koup la tout tout sak fè se dekò souke kò bebe fè sa pi akò oo chanje kò bebe nou chanje fewò kouri vini nou pote kyete ahan tifi pile ti gason pyafe. Paske m renmen rap kreyol yo tou sak fè m renmen. Non men dim kisa ou pi renmen nan mizik la. Paske yo byen chante wi. Ou byen maye li lè wap chante li santi se tout kò ou ta vire pou ta danse. Pou ta danse. Lè wap tande ou ka danse. Men eske ou konprann tout sa pawòl yo di ladann? Non. Ou pa konprann pawòl yo? Ok. E ou menm Kervens, poukisa ou renmen mizik sa? M renmen M renmen paske li chante byen. Uhmm. Men èske w konprann pawòl yo ki ladan l? Wi. Kisa li di nan pawòl yo menm? Anjou, ABC 2008 rale m W ap mennen vini pou Ayiti ka fèt Y ap di tout moun mèt avanse Y ap di moun tout moun mèt avanse Nou konnen sa vle di nou konnen sa ABC ye deja Men yo di w tout moun mèt avanse nou konn sa li ye deja. E lèfini pil pati a m pi renmen an e tou e tout sak fè poun rive la se ak fòs nou ou ka wè n ak 2 je peyi ak jòs nou nou lite poun rive men n poko touche tout sa se respè fanatik BCH soli soli soli soli. Ok e ou renmen ayiti tikè? Wi. Di m sak fè w renmen ayiti? Mwen renmen fason fason menm si kòm si kounya m wè yo kòm yo fè wout yo chak kote yo pase yo met on ti plas se sa epi lè w Ayiti ou santi w li pa fè cho li pa fè frèt twopikal. Ti papa mwen ou ka swanye l. Men e sak fè w renmen doktè a menm? M renmen paske m wè li li m chwazi. Li ou chwazi? E ou menm lè w fini kisa w ta renmen aprann? Chèli. Enfimyè. Èske w ka di m poukisa w ta renmen aprann enfimyè? Paske se li menm papa m renmen, se li l chwazi. Li di menm si l ta mouri m ta fini, li pa ta vle m al aprann lòt bagay se enfimyè. Kervens, yo konn pale de kanaval nan peyi a, èske w ka pale m kanaval la ki sa l ye e kòman yo fete kanaval la? Kanaval la se yon Ane 2008 la ou te fete trè byen. Èske ou ka di m se ki lè yo fete kanaval la? Epi lè y ap fè kanaval la Okap kòman sa ye? Nan mwa fevriye. Kanaval la lè y ap fè Okap li trè bèl. Tout lasiri 18 la yo, tout moun anjoye. Pale m kòman madigra yo konn ye non? Yo konn abiye kòmsi. Li gen yon Bouch a ouvri epi i met yon gwo rad nwa sou li. Li gen yon dèy pèz yon ti bouton la ou wè san koule. Li gen yon bann kabiye an polis. Epi li gen lòt madigra fwèt chak tan li la ak polis yo chak tan yon machin pase yo ba yon ti monnen. Ou ka di nou pa gen anpil Sherley sou kanaval Okap? Yo pale non. Kanaval la li bèl se vre. Men moun yo yo renmen kanaval la li bèl men se konsa tou depi wè yo pa nan san yo se pike moun. Pike moun avè vye sereng ki deja fin sèvi. Ba moun vye san. Epi epi goumen antre yo rale koulin. Foutbòl se yon spò. Lè wap jwe boul kòmsi nan ekip e lekip la vakansye. Lè lap jwe boul, sa vle di nou konn jwe boul ak Mèki, Boca Junior, Real de Lyon. E nou konn bat yo, yo konn bat nou. Nou konn, nou konn, nou gen 6. Nou chanpyon 3 sou ekip a Sousou a. Epi yonn sou Boca Junior, yonn sou Coeur de Lion. 2 sou Coeur de Lion tou. Lè wap jwe kòman w santi w sou tèren an, lè nou fin genyen kòman anbyans nan ye? Lè nou fin genyen e tout moun chofe nou relanmwe nou genyen. Nou pa konn chante? Mwen konn chante men epi baton fi a pa manyen m nan. Sa ou konn di lè wap chante? Wi. Ou ka banm yon ti chante ou konn chante? Mwen ekip vakans fi a pa manyen l nan li gen bagay pou l ap manyen. Ok e ou menm ou konnen konn jwe foutbòl? Wi. Bon èske ou ka pale m kouman foutbòl la ye lè w ap jwe kòman w konn jwe boul? Yo toujou ap fè yon ti chanpyona ti fi ant ti fi ant ti fi bò lakay la bò yon teren ti fi kont ti fi gen. La Fraîcheur, Costa Rica, gen nou konn al jwe avèk Costa Rica nou genyen oubyen yo genyen nou. Lè konsa n ale, depi se nou ki genyen yo, nou toujou ap chofe. Epi nou ap di yo nou kale yo si yo pa wont. Epi lè lè se yo ki kale nou tou, nou fè tankou nou pa wè yo, n al fè wout nou lakay nou. E ki ekip ki pa w nan ekip entènasyonal yo? Nan ekip entènasyonal yo kès ekip ke w renmen? E ou menm Kervens ki ekip ou renmen nan ekip entènasyonal yo? Ekip entènasyonal yo wi ekip lòtbò djo yo wi. Lòtbò? Ajantin. Ajantin. Èske w ka di m poukisa w renmen Ajantin? Paske m wè kòmsi pa gen anpil moun ki branche sou li bèy. A vle di sou sa pa egzanp sou wè brezil kale la yon bann moun sou wè ajantin kale la pa egzanp bann moun ki poze fè makak nan lari bay eleksyon. Se pou sa ke ou renmen ajantin. E ou menm se ki ekip pa ou entènasyonal? Brezil. Brezil sa fè ou se brezil ou ye? Brezil li di toujou li toujou li konn jwe boul menm m pa di li konn jwe boul pase pase ajantin men li konn jwe boul ajanten yo Yo ta, men, malgre sa, nou li, wè yo, yo, antre yo, yo di, yo li ap tiraye Ajantin, Brezil pi fò pase Ajantin, aje swa k ap di Ajantin pi fò pase Brezil, sa k ap di Brezil pi fò pase Ajantin. Alò yo pa konsa lòt bò a. Mwen, sa k fè m pou Brezil, se paske mwen m renmen jwè, m renmen jwè Brezil yo, yo jwe byen, yo toujou jwe jan yo, jan yo dwe jwe. Epi Ajantin yo toujou ap gaye, fè fot sou lòt yo, men yo di yo men moun Ayiti yo toujou gen yon divizyon antre yo pou Brezil ak Ajantin, Awopa konsa lòt bò a. E sa w ka di, ki repons ou ka bay nan sa Kervens ki di ke Ajantin toujou ap gaye? Mwen, Ajantin, pa egzanp lè l te jwe ak Brezil la, m te wè kòmsi Te gen te gen anpil fot. Brezil ak Ajantin, Brezil fè fot Ajantin fè fot, Brezil fè fot Ajantin fè fot. Te gen e te gen katon jon, e te gen 3 katon jou. E te gen 3 pou Brezil, 4 pou Ajantin. 3 katon, 4 ka. Apre sa epi Ajantin te reyalman, Ajantin te bat 1 a 0. Men kounye a Fica an dezyèm divizyon kounye a, kòman w santi w kounye a la? Hein. Èske Fica ap monte daprè ou? Wi. Sa k pa di l ap monte? Paske se, se ekip ki bay. Ekip, ekip pa m. Men se ekip pa w? Wi. Yo di m lontan lontan timoun yo konn bay blag lekòl, rakonte ti istwa, devinèt, pa vre? Esou k rakonte m yon ti yon ti istwa ou byen ban m yon ti blag ke w konnen? Ou kon zanvan Kevens? Yon blag. Ban m yon blag ke w konnen. Devinèt. Yon mouton machin. Ti piti a vle pou yal ak li men mache an lwen mache a stèlman lwen yo di non wap al ak ou wi anwi manman di al ake nou apre konnye a wal ake ya wal ake ma fè nwa pran ou konnye apre tounen fè nwa pran ou apre sa yay mande yon ti la dòmi apre sa pran yay mande yon ti la dòmi men yay mande yon ti la dòmi nan kan yon dyab apre sa li di. E yo fèmen antre nou an, epi yo fè antre, yo ba ou kabann, li dòmi. Apre sa, pandan nan aswè a, epi madanm nan ap file kouto, li di, ti kouto file, file, ti kouto file, file. Li di, aswè a m gen twa vyann, ti kouto file, file. Apre sa, pit la di, m, epi. Li di pitan m sa gen li di lè manman m lè manman m konn konn konn lè manman m lè m konn di manman m grangou li konn fè manje pou mwen a sa epi fi a fri degrenn zebè li manje epi di humm lè manman li di sa gen pitan m lè manman m konn. Konn banm dlo se nan parenk mwen bouyi konn banm dlo chak tan li vide dlo yo e pa ka rete chak tan lap eseye lap eseye lap eseye pou jis li fin jou aprè li di leve leve leve wè mwen k sove nou la kounya si se nou pa ta lage m nou nou pa tap nou pa tap nou tap mouri yo tap yo tap manje nou deja aprè sa epi yo kouri men y gon y te gon bourik y te gon bourik men bourik la pa vle kite yo pase bourik la pa vle kite yo pase bourik la pa vle kite yo pase aprè sa yo pran zèb yo mete devan bourik la ake dlo. Y ale. Epi men paran dan fi a di, Bourik, kote w mete timoun yo? Bourik la di, Mwen yo ban m zè bake dlo. M kite yo bake. Asa epi fi a tiye bourik la. Asa epi fi a gen bèy li ka disparèt. Fi a disparèt epi dè dwa timoun yo. Asa epi epi timoun yo mouton pye bwa. Pandan yo moute pye bwa epi yo fè yo dòmi. Tete, se te yon ti fi, yon ti chen yo te rele yo Lantia. Men, kounye a, men li menm nan kay la ansanm avèk tout moun. Yon lè gen yon ti fi, chak moun ki vin manje moun, li pa dakò. Kounye a, se yon lè yon gwo mesye vini. Lakay la men mesye a son koulèv li ye konnya li di wouyy manman an me pam nan konnya manman an di kote paw la konnya la yo vin remarye yo vin renmen konnya la mesye a yap soti mesye a rive yon kote li prete li prete yon li prete yon chemiz li rive nan chak kafou li rive nan 7 kafou nan chak kafou li rive li prete yon bagay lè rive sou setyèm kafou a konnya li remèt tout bagay lap transfòme an koulèv. Wa di men koulèv pa nou. Konnya la Rolande sa kouri li kouri li kouri li kouri kouri lèl rive lakay la li tonbe santi tout moun konnya li te gen 2 frè tifi a yo kouri chen an ale li mennen yo konnya lèl rive gen yonn nan frè yo mete pyel sou lake koulèv la yonn mete yonn mete pyel sou dè arebò vant li epi yo pran tifi a yo koupe kou koulèv la epi yo ale. Ok se byen e pa gen lòt blag ankò ou genyen Kervens? ki gen chante ladan l oubyen yon istwa ki gen chante ladan l. E vwala se te yon manman ki te gen twa pitit. Apre sa, pandan manman an te sot nan mache, pi piti a di pote yon boukèt kokonèt pou li. Apre sa, epi lòt. Yo fouye tou, yo lage nan li. Apre sa epi, epi li leve yon bèl ti pye piman. Apre sa li gen yon polis, li gen yon polis ki t ap pase epi, epi li di, polis la vin manje, li di, chèf gade bèl grenn piman wouj. Epi lè, lè li manje, lè polis la vin manje, li di, non, non, non, non, polis pa manyen m, se, se, se. Se 2 timoun ki tiyem. Ansa epi Rolsa di oh. Ansa epi li di epi polis la voup li kouri al laka manman ak papa epi li fè manman an pase li di non non manman e se timoun yo ki tiyem pou yon boukèt kokonat map manje. Ansa li fè briz wòch pase. Li di Brice Roche, kriminèl, asasen, se ou menm ki tiye m pou m pandan m ap manje yon boukèt kokonèt ou pran m ou foure m nan twou a sa epi Brice e lòt ti bout la pase li di ou menm kriminèl, asasen, se nou menm ki tiye m pou yon boukèt konokonèt m ap manje a sa epi yo pran de timoun yo tou yo tiye yo la blag la fini. E kounya ou sonje ou menm? Bèl. Ok cheri map koute. Se te yon ti, se te yon mesye ki gen yon bouch koti. Kounya li gen yon bèl ti demwazèl lap pale ansanm avèl. Kounya la, chak kan lap mande ti demwazèl la a men, ti demwazèl la a di, ou menm, avè bouch koti w la m ta pral rete avè w. Kounya la, yon lè fi a vin pase ba w ma dlo. Konnya l tonbe. Konnya menm mesye a menm ke bouch kochi a kap pase. Konnya fi a ap chante, Si m jwenn yon nonm ki ban m lavi, Si m jwenn yon nonm ki ban m lavi, Si m jwenn yon nonm ki ban m lavi, Tout kò m tout soti. Konnya l al ap antre. Tout tan l ap antre nan pi fon. Konnya mesye, mesye ki gen bouch kochi a ap di, Lè mwen t ap mande ou renmen, M bon apre sa may kominyon an dimanch lòt dimanch apre sa epi yo prepa gato bè gratine yon bann bèy epi pandan nap fè fèt la epi koral amitye te vini la tou e yo te manje apre sa yo te bwè byè tou gen moun ki te bwè byè men yo fè nou bagay nan kominyon nou pap janm bliye nou te filomèn. Legliz la yo fè nou chante yo fè nou ban yo fè nou chante. E ou menm Cherlie palem don souvni ke w genyen se kominyon tou? Wi. Ah palem de kominyon banm tout detay kominyon an. Ana chak jedi yo vin fè katechis pou nou. Nan lekòl, nan lekòl nou. Menm moun nan k ap fè klas pou nou an, se li menm k ap fè klas aprèmidi yo. Nan klas katriyèm ane a, yo toujou fè, yo toujou fè pou nou chak jedi katechis. Kounye a lè n al konpoze a, yo fè nou resite, Je vous salue, je crois en Dieu. ansanm avèk notre père lè konnya nou nou kat yo kat ki pa te bon konnya konnya la nou nap nou pral kominye an dimanch lèm rive legliz la yo fè nou chante priyè ba nou losti epi lè nou rive lakay la yo fè nou mete rad rad desabi rad m te yo te fè mwen lèm vin sot legliz. Konya la, nou fete, nou manje gato, fri, vyann, pèpèt, epi moun yo ki te vini nan resepsyon an yo manje epi yo ale lakay yo, nou dòmi. An lendi, m pote paran, nou pote paran demwazèl la pou li, epi an madi men lekòl. E kouman w te santi w jou sa a? Te byen. Enzo gad m sak fè ke se katolik ou ye ou pa batis. Mwen se li m te ye papa pou m ye anvan manman m te mouri se li te sak fè m katolik m ye. Ou konn al legliz? Wi. Èske ou ka di m kòman seremoni katolik la fèt depi nan kòmansman jis nan finisman? Bon anvan bagay koral yo antre koral yo chante. Anvan sa, yo fè yon, yo pale, yon mis ki pale. Apre sa, epi, epi koral yo chante. Koral, gad koral Amitié konn ap chante. Koral yo chante. Epi, menm lè yo fin chante, epi yo fè bèy, yo, pè a pale, an nou lapriyè, pè a pale. Apre sa, pandan y ap lapriyè, epi pandan yo fin lapriyè, pè a Koral yo chante epi nan bay aksyon de gras nan kò yo chante nan kominyen e lè pè a pè a mete lòs li a anlè epi lap priye epi koral yo chante apre sa pandan pandan epi yo yo di bèy yo yo fè moun yo moun yo ki te mete ajenou yo fè yo leve epi apre sa epi yo prèch yo prèch anvan wi. Pwoklame lè mèvèy ou de Dye. Chante kreyòl, m damou ban m chante kreyòl ou konnen. Fete fete wi fete repete mèsi Bondye Ala on mèvèy li fè mèvèy sè li kè kontan kè nou kontan paske yonn renmen lòt yonn renmen lòt. Epi yo rantre m nan koral chak dimanch nal chante, fè inifòm nal chante. Eske ou kapab palem de yon seremoni batis koman ou fel komansman a la fen. Ou ale anvan ou komanse anvan ou komanse tou yo priye yo anvan ou komanse fèt la ou priye apre yo manje tout moun manje tout moun patisipe. Epi lè tout moun fin manje, avan n ale tou nou konn priye epi n ale lakay nou. Sa se nan yon seremoni kote ke pastè pral preche. Di m kòman sa konn fèt anndan legliz batis? Yo pri, yo priye, a, yo priye, aprè yo chante, yo chante, yo fè louranj, epi yo fè adorasyon tou epi yo preche, nou chante, nou priye, yo bay benediksyon. Mande lakay li. Eske ou kapab banm yon chante an kreyol legliz batis ke w konn chante? Kap chante l pou mwen? Wi. Chante pou mwen. Gen limyè nan nanm mwen jodi a ak espwa louwanj amou. Swa nan lanmè ou byen lòt kote. Wi. Èske w ka rakonte m on joune ke w t al ladan l, ki kote w t ale e kòman anbyans lan te ye? Nou t al, nou t al nan joune nan mize, nan mize len, lenbe a, nan mize a. Nou t al jwe le Awana Tabènak t al jwe ansanm avè Awana. Wi, Awana Tabènak. E Èske ou ka pale m de fèt okap? Si w konnen fèt okap kòman fèt la konn ye? Chak jou yon djaz Sa vle di djakout konn vin jwe Djakout konn vin jwe M konn ale nan li E E e tropicana mwen fin jwe m konn al jwe epi septan mwen nan fèt okap la tout pase a septan tap voye pwen sou tropicana chari bloke bèy tap fè bon epi te trè byen. E nan fèt Okap, m gen de kouzen m ki baryè boutèy nou konn ale bodmè, lè nou jwe bodmè, nou benyen. Yo li yo benyen, mwen menm mwen pè, m pè rantre nan lanmè, nan lamè. Yo benyen epi mwen sèlman, sèlman manje, epi gen moun k ap vann, sa k ap bwè, yo li y ap benyen, y ap bwè klèren. y ap benyen epi lè n ap vini yo tout yo tout sou gen de lè m konn al a manman manman m konn pè lage m manman ou pou lè y ap vini yo sou dekwa pou yo pou yo pa ale gen nenpòt kote ansanm avè m manman m konn al ansanm avè m manman m konn al ansanm avè m papa m li pa janm dakò sa men manman m li toujou dakò pou l pou yo al ansanm avè m epi n ale n achte sèl mwen mwen mwen li se sèl manje epi mwen m pa bay nan fè anyen. Nou te rantre nan lame a epi manje epi lè nap vini nou vini epi nou lèm rive la m lèm rive la m benyen m dòmi epi nou konn ale byen bonè chak vandredi pou jis konnya lè pa gen lekòl epi nap tounen byen ta. Wi e. Nou konn malad? Wi. Èske w ka di m ki maladi w konn genyen, Kervens? M konn gen fyèv. Èske w ka gade, rakonte m non, lè w gen fyèv kòman sa konn ye? Konn fè m mal anpil. Yo konn mete dlo kle, lè y ap fè twalèt an pou ba y kabaas, yo mare tèt an, epi, epi lè m al benyen, yo mete kleren nan dlo a, epi yo ba y, yo ba y li epi. Yo byen make epi. Lè w mal wap mal lopital? Non. Ou poko janm al lopital menm? Non. Lè yon moun malad al lopital kote ki moun l ale? Doktè. Hum kote ki moun? Doktè. Hum. Poukisa l lakay doktè a? Paske doktè a kap swane kap pran swen. Ou ka mache, ou ka mache, ou fè, gen de lè tou ou pa janm ka mache, tout tèt ou ap fè mal, se mare pou wap mare l, ap koule tèt ou tout la sent jounen, li mare rakèt sou li. E, èske nou konn gen moun nan fanmi nou ki konn malad, ki konn gen pwoblèm sa a? Wi. Ki pwoblèm li konn genyen? Je l konn ap fè m mal, li konn ap, li ka rete konsa l ap gade yon liv, je l koule dlo epi gen de lè tou yo konn al avè l lopital, yo bè l ti, yo ba l yon ti tib chak maten, chak swa pou l lage 3, 2 gout nan je l epi pou je a ka vin bon. Epi gen youn tou yo te bè, yo te ba l pou te vè. Li konn gen pwoblèm sa a vrèman? Je wi. Èske w ka di m kòman sa konn ye? Pale m. Yo te ale l al lopita. Sa k te al ap li Labib, bèy, li pa ka ap di ekriti yo pi piti pase sa. Epi, li vin li nan je a koule dlo apre sa epi li fèmen. Li al nan doktè a epi doktè a mande 50 dola pou l mete linèt. Men èske gen moun ki rete Pòtoprens menm ke w konn pale avè l? Kòman moun Pòtoprens pale? Yo pale nan lang sa vle di lè w ap di ò ò yo di o o lè w ap di yo di konsa. Ankò sa ou konn di ankò? Hein? Kisa ou konn di ki pa menm jan avèk moun Okap? Kòmsi lè y ap di e yo pale yon lang diferan. Devan moun Okap. Men, nan kreyòl Okap, kreyòl Pòtoprens, kiyès ki pi bon nan yo? Kreyòl lan nou. Sa fè w di kreyòl lan nou an pi bon? Paske se li m konprann, se li. Mpa. Sèl ou pale? Wi. E ou menm Sherley? Ou konn gen moun ki soti Pòtoprens ke w konn pale avèk yo? Wi. Di m kòman yo pale Sherley? Yo pale nan, menm nou li nou pale kreyòl, kreyòl nou, yo li yo pale kreyòl la, yon kreyòl fransize. Ou pa, jan nou pale, lè y ap, lè kòmsi si yon moun ap di, gade, ò, gade pye a tifi sa a, men yo pa di konsa, yo di, ò, gade pye Gade pye tifi sa janl sal. Men yo yo pale kreyol la nan yon lang fransize. E daprè ou ant kreyòl pòtoprens e kreyòl okap kiyès ki pi bon? Pòtoprens. Sak fè w di se pòtoprens ki pi bon? Kreyòl nou an te ka bon wi, men jan pou yo te jan pou yo te bal kreyòl la yo pa bal li konsa. Pa pòtoprens yo ou ka pi byen konprann yo. Lè yo di gade Hop pitit fè vit pou ale lakay yo ou pa ka konprann sa medam ou nan di w fè vit pitit pou ale lakay ou wap konprann wap pi vit konprann sa paske lè yo di w ale lakay yo ou mwen sak fè m ka m di konsa se pa pòtoprens nan pi Men ou ta plis renmen pale pa pòtoprens ke w pale pa okap. Nan peyi endistriyalize, ap bat pou leve pye men pou koka. Wout yo poko pa te bon, men kounye a bat pou ranje yo. Kounye a machin pase sou a, ou pa twò jwenn pousyè nan lari a. Kote w pase, kote w pase, ou te konn tande mo sal, joure, kounye a m wè yo kòmanse ap vin poze. Peyi a vle leve pye l, li vwe pou l ale nan peyi devlope, li pa ka rete la nan peyi soudevlope, se pou l leve pye l. Pou l ale nan peyi devlope. Genvin, si w te prezidan peyi a, kisa w t ap fè nan peyi a? Si m te prezidan peyi a, m t ap mete lòd. M t ap mete lòd kòmsi m t ap retire bagay kidnapin, m t ap mete travay nan peyi a. M t ap retire, m t ap retire moun kòmsi k ap fè bagay bourèt. Konsa lè m prale nan kan an se li. Si w ale bay Rivaldo w ap pran Ayite Kouwaj. M t ap mete bèy ki pi bèl. Epi chak nan ti plas yo k ap fèt la, chak kote m pase kòmsi m mete bèy an poul ki pi bon. Epi ou konn se nan moman Nwèl Nwèl nou ye m t ap mete ti bèy Nwèl. E pou moun e nou ta mete poubèl tou pou moun yo pat lage fatra nan poubèl chak avre midi ta gen moun pou sa epi te bale peyi a tap epi chak kote ou pase nan ti rue yo gen asfalt ben nan ti rue yo tout kote gen asfalt epi kay yo ankò e sispann kay ki pa pentire bèy fò pentire tout kay. E ou menm Future President peyi a kisa w tap fè? Tap mete travay Cultivateur yo tap mete travay nan peyi a plante diri, banann epi tout moun tap tap tankou se frè tankou se frè ak sè pase m wè gen moun yo wè nan lari se twaze yo yo ta prèt kòlte ou menm ta menm tiyo Epi m ta fè tankou konnya kèk ka ou pase nan kèk kay yo pa peye kòb tè, forè pa gen kouran, pa gen kouran, sa ap goumen pou kouran, sa ap di w vòlè kouran. Si w si w ka pran ou y ap pran prizon pa tap pa tap gen bagay sa, tout moun tap gen kouran lakay yo, epi pa tap gen bagay kon kont tè tout moun ap di w vòlè kouran sesi ou sela. Epi lari yo tou kote w pase ou wè pil fatra. Mache yo t ap byen pwòp. Moun yo menm t ap byen pwòp tou. Yo t ap pale w ke koulè a, yo fin bon bagay pou se pa atè yo lage l. Sitou mwen yo, kote ou pase konnen ou wè poubèl. Tann lè w rive bò yon poubèl epi pou w lage l, ou pa lage l atè a dekwa. Depi moun yo wè yon premye sachè, y ap mete yon dezyèm sachè, mete yon twazyèm pou jis pou fatra a vin monte men gwosè. Epi ou lè konsa, ou pa kapab respire bon è a vre. E Kevin si w ta wè prezidan kisa w tap mande pi fè pou timoun yo? Timoun m tap mande pi te mete yon baz paske gon bann timoun nan lari a ki pa al lekòl gen yo kap fimen gen nan yo ki mache fouye moun m tap mande pou yo te ba yo lekòl menm se valiz yo achte tout liv a yo ba yo pou yo. Y ap kouri dèyè dwa machin, fè travay machin tout lafen jounen, y ap taye dèyè machin, sa k ap vann dlo yo. T ap louvri yon lekòl spesyalman pou yo, epi louvri lekòl louvri lekòl la pou yo, menm si w wè yo pa ka gen inifòm. Yo t ap nan pi nan yo pa t ap nan lage lekòl la gen nan yo y ap fimen, gen nan yo y ap rale tinè nan nen yo, gen de lè tou yo yo y ap fouye yo vin sou laplas la y ap fouye moun Humm de dwèt lè konsa yo fizye yo el lage yo nan men leta tiye yo e sim te a prezidan m tap mande pou l ouvwan lekòl spesyalman pou yo pase si te bon kon si yo te louvwan yon lekòl spesyalman pou yo le peyi a tap vin chanje nèt tap vin bon tap vin pi mal pase yon peyi menm de devlope. Ok mwen di nou mèsi pou ti pawoli sa. Donk, n ap bay gen yon lòt pawoli ankò avèk yon lòt moun nan semèn 26, 27, 28. Donk, lè moun yo vini, m ap ka rele nou nan telefòn pou m di nou me ki lè yo vini. Epi lè sa a, n ap vini pou nou fè yon lòt ti.